U tvoju slavu dižem čašu Ne iskam da je popijem Ekipu ću da napijem Za tebe ću da odlijem Ne nismo srećni ko da obraćam se sveći Pa je teško i šta reći Teško preći preko poraza Brišem suzu s obraza Sam u senci smrti čak i kada se krug olvoza Sve će da se vrati Juče pored prolazi Pored groba produžim Ne mogu poleće sve dok ti se ne pridružim Gledam čale keva steva, zatvorim oči Samo tvoj se lik ocrtava na nadgrobnoj ploči Život nas je naterao Jači smo od stene Ako vidiš Boga reci mu par dobrih za mene Jer me se sete dani sete Kada obasju tapete Neka spusti roletne Jer ugostio sam sretne Ja ovde guram brate guraću do kraja Otvori mi kad budem zakucao na vrata raja I kada sanjam Uopšte je glupo da pokušam da rečima ti opišem tu ljubav tako velikoga prečnika Al pokušat ću brate iako znam da neću uspeti Znam da jednog dana brate svi ćemo mi umreti A ti si otišao sa svojih 28 sa svojih 20 i dalje ne znam ko sam Kuda idem šta hoću Košmari me bude noću suze pođu stanu Čekam da bolje jutra svanu Planu sećanja na dane brate sećam se svega Basket, luna, parkovi, igračke i svega mega A tebe nema te bra, šta da se radi kad Bog zaspi Na Božoj pravdi dobri umru mladi Hladim glavu, čekam pravu, pravu ljubav da me zagre Nasmejano lice da i moje malo nasme Marina, pazi, jer suze na papiru su suze za tebe Zato počivaj u miru I kada sanjam snove, ja čujem kako znam da će da prođu, znaš zašto? Zato što se Tito rekao, moraju da prođu. Jednostavno, sve mora da dođe na svoje mesto. Boleće, brate, dok ti se ne pridružim. A do tada život ide dalje. Sve trebalo da bude malo duže, lepše, ali sranja se dešavaju. Šta je tu je? Život ide dalje. Počivaj u miru. Jedna ljubav.